prelego pri Zamenhof. Ne ciui esperantistoi bone conas la vivon de la creinto de la internazia lingvo, cae versaine ne MULTA ec ne interesigas pri Zamenhof. Exemple mi mem, ciam mi ec lernis esperanton mem stare, mi volis nur coni tion interesan artefaritan lingvon, sed mi ne interesigis au ne havis tempon por interesigi pri gia creinto. Mis ciis nur, che li esis pola ca iuda curacisto. Tre versaine, tio ne esas la caso de la legantoi de la esperanta retradio. Malgraue, mi pensas che in citio iaro, la Zamenhof iaro, valoras la penon paroli io mette pri tiu al kiu ni shuldas nian internazian lingvon. Do mi tre shatis la articolon de la 23 de aprilo de nia collego Andreo Bach, in quiu li montris plurain fotoin cae explicis ilin, donante multain detaloin pri la vivo de Zamenhof cae de lia familio. Quelcain tagoin antaue, la 19 de aprilo, esperantistoi de Brasilio, chef urbo de Brasilio, collectigis in la pola ambassadeio, char la ambasadoro de Polando estis invitinta ilin pur honori la memoron al Zamenhof tri tagoin antau la centa dat reveno de lia morto. Dum tio accepto la presidento de la Brasila Esperanto Ligo, Evandro Avelar, faris bonegan tre interesant prelegon pri Zamenhof char ne ciovi ce stintoi estis esperantistoi, li deves paroli in la Portugala, sed montrante bildoin cun esperantai textoi. Li estis farinta profundan esplorum, cae pro tio povis conigi multain detaloin cae montri multain fotoin. Mi mem estis farinta, in 2004, Portugal lingvan prelegon pri esperanto, in cui mi ancau parolis pri Zamenhof. Do mi iam cones suficie bone liam vivon, sed in la prelego de la presidento mi exciis multipli. Evandro Avelar comensis montri la complican historion de Polando, char li volis informi pri la situatio de la regiono in cui Zamenhof vivis. Exemple, la nascis urbo de Zamenhof Bialystoko situas proxime al Litovio, cae pacintece Polando cae Litovio formis ununuran landon, la til nomatan Respubblico de ambau nazioi. Quelcae familianoi de Zamenhof vivis in urboi qui nun appartenas al Litovio. Poste la preleganto dones tre detalain informoin pri la Zamenhofa familio. Exemple, la avo de Zamenhof vivis unue in Grotno, hodiau in Litovio. Ancau in hodiaua Litovio, pli exacte in la urbo Kauno, au Kovno, lau Piv, Kaunas in la Litova, vivis la boge patroi cae ties filino, Clara Silbanik, quio etzinigis cun Zamenhof. Pri kai alia aliae noi mi ripetas kelka in grava in informoin donita in de Andreo Bach. Clara destinis ian tutan doton por la el dono de la libretto la internazia lingvo, ciam ili ambau ancorau estis gefiancioi. Clara conis esperanton cae apogis ian etson in la esperanto agado. Si occupigis pri administrado cae estes lia secretarino. Si accompanis sian etson dum ciui liai voyagioi cae ucoi anco post ties morto. La lasta sia uco ocasis in Vieno in 1924, cio estes la iaro de sia morto. Ciui gefiloi de Ludovico conis esperanton cae apogis sian patron en la agado, partoprenante cune en ucoi, cae post lia morto ili daurigis la esperanto agadon. La pleiuna Lydia, au Lydia, dedicis sian vivon alla ideo de sia patro. Andreo Bach montris quelcaen in bildoin. Evandro Avelar ancao montris quelcaen elili, cae plurain pliain. Exemple de la knabo Zamenhof cun samclassanoi ca instruistoi en la real lerneo. Unu specifa foto de la unua universala congresso estas tre conata, sed la preleganto montris nendor tri aliaen de tio oco, exemple Zamenhof cun advocato Michaud, sed ancau fotoen de la dua gis la deca oco. Dum la articolo de Andreo Bach estas alirebla por ciui esperatistoi, ne nur en eroro, sed ancau en YouTube, bedaurinde nur malmultae povis profiti de la prelego de la presidanto de la Brasila Esperanto Ligo. Sed almeno oni povas specte la bildoin, cun fotoi, mappoi, informoi, char li alciutis ilin alla interreto.